Sadhu, sadhu. Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk. Today's topic is Sabbasawa Sutta Part 9. The lecture will last one and a half hour, and we would like to invite Kawara Damika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw Từ Bi bắt đầu bài pháp thoại. Chủ đề bài pháp thoại hôm nay là Kinh Tất cả các lậu hoặc phần chính Bài pháp thoại sẽ kéo dài một tiếng 30 phút và chúng con cũng kính thỉnh bàn tay pháp thắng từ vi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Sa tu sa tu sa tu. Okay, we continue Savasava Sutta. Uh, maybe this is the last talk of Savasava Sutta. Yeah. Dạ. Hôm nay ngài Sero tiếp tục giảng chúng ta về bài kinh Savasava Sutta, bài kinh tất cả các lộc học và có thể là hôm nay là thời phát thoại cuối cùng trong chuỗi phát thoại Sam uh, ờ, Savasava Sutta, bài kinh tất cả các lộc học. Before giving Dhamma talk, we will pay respect for that the owner of Dhamma by reciting Namo Dasa three times. Và trước thời phát thoại, tất cả chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Phật bằng cái tụng Namo Tassa ba lần nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa So today, uh, to dispel defilements by developing, <clears throat> by developing bodhyankas, enlightenment factors. Ừ, và ngày hôm nay thì Ngài sẽ nói cho rằng chúng ta về về kinh về cái, cái cách đoạn trừ tất cả các lồng học bằng phương pháp tu tập hay bằng phương pháp phát triển phát triển tất cả các giác chi Kuchanga. So now uh, we need to reflect the faults of not developing Bojanga, the benefits of developing Bojangas. Và như vậy thì chúng ta phải quan sát, quan sát về cái sự bất lợi nếu mà chúng ta không phát triển Ờ, các các Bochanga, các giá trị và chúng ta phải quan sát được cái sự lợi ích lợi ích khi mà chúng ta phát triển các giá trị Bochanga. So in this soda, uh, we need to take Bochangas, which is uh, related to higher megas, higher three megas, higher three path knowledges. It means uh, not related to Sotabhati Metta because uh, in a way of removing development, in the faster way of uh, removing defilements is seeing Nibbana. Seeing Nibbana means uh, uh, trying to get Sotabhana, uh, trying to get faster knowledge. So because of this past, past mega is already finished in the way of removing departments. So after that, so the way to practice is before mega. Now, uh, the other three higher megas. So because of that, this was the, bujing, the bujinga in this soda can be taken uh, related to higher three megas. No need to be taken uh, bujingas uh, related to past mega and before mega. But uh, to be clear, the definition uh, will be all. Và ở đây chúng ta thấy rằng để phát triển phát triển tu tập các giá trị hay phát triển tất cả các giá trị thì các giá trị ở đây trong trường hợp này sẽ nói về các giá trị đó là tu tập từ khi mà từ uh, ba cái đạo ba đạo tuệ mà cao hơn cao hơn là đạo tuệ dự lưu đạo dự lưu bởi vì trong cái phần mà chúng ta học là các phiền não được diệt trừ bằng cách thấy niết bàn thấy niết bàn hay bằng cách loại bỏ những cái phiền não diệt trừ các phiền não thì trong đó có nghĩa rằng chúng ta phải chứng được đạo dự lưu thì trong trường hợp này cụ thể cái phần đó thì chúng ta đã phần đầu tiên thì là đạo dự lưu chúng ta đã học rồi đó là phát triển giá trị trước đó nhưng mà bây giờ phát triển giá trị bojanga trong trường hợp này trong bài kinh này thì sẽ nói về các ờ, sự cái sự tu tập mà để phát triển để chứng được những cái đạo cao hơn đạo dự lưu đó là từ uh, ờ, Sakada, uh, ờ, từ nhất lai bất lai và tới a la hán thì như vậy trong trường hợp nói như vậy nhưng mà để một cách rõ ràng hơn để cách uh, rõ ràng hơn thì chúng ta thấy rằng tất cả uh, các giác chi này là phát triển là dựa trên là nhờ vào tất à, là trong tất cả nghĩa trước khi trước khi mà chứng đạo dự lưu hay là lúc chứng đạo đạo dự lưu hay là cả ba cái đạo cao hơn đạo dự lưu cũng bao gồm trong này. So that means if you can develop working class until arahanta, until arhatship. All defilements will be removed. So this is the last week. So you will not have any defilements if you can develop bodhidharma until arahanta. Nghĩa rằng tất cả chúng ta đều phát triển Bojanga, tất cả những cái giác chi hay chi phần giác ngộ cho tới khi đắc đạo quả A-la-hán thì khi đắc tới đạt quả a la hán thì tất cả những cái phiền não được loại bỏ hay là tất cả những phiền não được loại được diệt trừ và trong bài kinh này bài, bài sutta bài kinh này thì tất cả đến cái phần cuối cùng phần cuối cùng đó là chúng ta phải loại bỏ loại bỏ tất cả các phiền não đắc tới chúng ta tới a la hán và loại bỏ tất cả các phiền não không còn bất kỳ cái phiền não dư sót nào nữa So, what are Bhujangas? The Bhujangas are mental factors of a meditator. So, uh, which object uh, it is taken. So, uh, samatha object, which is the foundation of vipassana, uh, it is also possible. Uh, vipassana objects means uh, Maruba cause and effect, rising and perishing. So it is also possible. So Nirvana object. Uh, so uh, which is taken by Mega, Pala, uh, uh, megaphala. It is also uh, it is also possible. Yes. Và như vậy Bochanga ở đây, Bochanga ở đây nghĩa là gì? Và cái giác chi ở đây nghĩa là gì? Đó là tâm. Thực ra nó là một cái tâm sở. Và tâm sở này nó lấy bắt cảnh nào? Nghĩa là cảnh nào là cái đề mục đối tượng của nó. Có nghĩa rằng nó có thể là cái đề mục Samatha thiền định hay là là Vipassana. Thì Samatha đề mục thiền định đây chính là cái nền tảng để chúng ta hành thiền Vipassana. Và cụ thể cái đối tượng của thiền vipassana đó là gì đó là có thể là khi đó tâm biết được danh sắc nama rupa nhân và nhân và duyên cái là nhân và quả nhân và quả và trường hợp là sanh và diệt hay là thấy được niết bàn nibbana đó là cái cái tâm biết trong trường hợp này cái cảnh của nó cảnh của cái tâm đó và có thể là cũng có thể biết được manga phala và nghĩa nghĩa rằng đạo và quả cũng có thể là như vậy So that means if you are practicing samatha, uh, if you are having jhana, it is also developing bhujanga, uh, especially the jhana, which is a foundation of vipassana. <clears throat> but in the outside of this dispensation, they practice jhana, but it is not foundation of vipassana. So it is not developing bhujanga. So yeah. So if you are practicing samatha, having jhana uh, to be foundation of vipassana, this also developing bhujanga. If you are practicing vipassana, uh, so the same. If you are having mega phala, so another thing, after mega phala, if you are reflecting or reviewing uh, the object of mega phala Nibbana, remove the kilesa, and uh, unremove uh, the kilesa. Uh, all those are developing bodhidharmas. Và như vậy trong khi mà chúng ta thực hành thiền samatha thì mà à, thực hành thiền định thiền samatha tới khi chứng được đã, à, chứng được jhana và cái jhana này phát thì chúng ta đang phát triển samatha đang, đang phát triển được các giá trị bởi vì nếu mà cái jhana này để làm cái nền tảng để thực hành thiền vipassana thì trong trường hợp đó là chúng ta đang phải phát triển cái giá trị thực ra khi bên ngoài thời kỳ giáo pháp của đức phật cũng có họ cũng có thể hành thiền định và có thể chứng được jhana nhưng mà không phải là cái nền tảng để thực hành thiền vipassana thiền quán nên đó không được tính là bojanga không được tính là các chi phần giác ngộ nhưng mà nếu mà chúng ta thực hành thiền samatha để phát triển lên để làm nền tảng để chúng ta thực hành vipassana thì đó gọi là bojanga đó là giác chi phát triển các giác chi và đương nhiên đó là khi mà chúng ta thực hành thiền vipassana cũng vậy đó là chúng ta đang phát triển các giác chi hay là khi mà chúng ta thấy được đạo quả Ờ, Magga Phala hay là chúng ta phản kháng phản kháng đạo quả niết bàn nibbana hay là phản kháng những kilesa những phiền não đã được loại trừ đã được diệt bỏ và hay phản kháng những phiền não còn dư sót thì tất cả trong những cái trường hợp này chúng ta đều nói là chúng ta đang phát triển được tính là chúng ta đang phát triển các giá trị bojanga. So there are seven bojangas, seven enlightenment factors. And so we made, usually we made two or three groups. Uh, one group says uh, to practice when you are lazy, uh, when you are sleepy, like that. And the other group is to practice when you are very active. So, so we say two groups, but one factor is always needed, whether you are lazy, whether you are very active. So can say the regroup Và như vậy là bảy giá trị chúng ta phát triển bảy ga bảy giá trị. Bảy giá trị này thường thường sẽ chia được làm chia là làm hai hoặc ba nhóm. Hai nếu mà chia làm hai nhóm thì có nghĩa rằng cái nhóm một cái nhóm để khi mà chúng ta cần thực hành, thực hành khi nào mà cái tâm thu động, tâm lười biếng hay là tâm nó trở nên buồn ngủ khi đó chúng ta thực tập thực tập à, chúng ta thực hành phát triển cái nhóm đó và cái nhóm thứ hai nữa đó là một cái nhóm khi mà cái tâm nó trở nên quá là năng động thì khi đó chúng ta thực hành nhưng mà có một cái nhóm một cái nữa một cái chi nữa một cái giá chi nữa đó là cái giá chi lúc nào cũng cần thiết cho dù là tâm thụ động hay là tâm năng động quá đi nữa chúng ta cũng phải cần thì chính vì thế chúng ta gọi là chia làm hai hoặc là ba nhóm so There are three factors to practice when you are lazy. Uh, those are Dhamma Vichaya Sambojingo. It means the same as wisdom. Uh, so the enlightenment factor of wisdom, the enlightenment factor of Banya. So if you have a Banya, it is uh, enlightenment factor. So you may need to know how to practice. Uh, so related to worldly things, related to supramundane things, if you have those knowledge, uh, it is wisdom. It is enlightenment factor. và có ba cái chi hay là ba cái giác chi mà chúng ta cần phải phát triển chúng chúng ta cần phải tu tập ở đây cái đầu tiên khi, uh, đó là nghĩa là khi mà lười biếng hay khi mà tâm thụ động ấy, chúng ta phải thực hành đó là đầu tiên là thamma vichaya samochango có nghĩa rằng khi chúng ta phát triển là trạch pháp giác chi trạch pháp giác chi ở đây thì nó tương đương với là trí tuệ hay là panya nó cũng cũng giống như nhau thôi và vậy như vậy khi chúng ta phải phát triển cái giác chi làm thế nào để phát triển làm thế nào để tu tập cái giác chi này đó là chúng ta phải có được những trí tuệ những trí tuệ cả hiệp thế và siêu thế khi mà chúng ta có những trí tuệ cả về hiệp thế cả siêu thế thì khi đó là chúng ta đang phát triển cái giá trị trách pháp giá trị ái Tamavichaya. So although you are practicing samatha or vipassana, so you need to have a knowledge. so to have a knowledge uh, as a basic, you need to have a question uh, to the experienced teacher. So because of this, usually uh, you may need to have uh, daily interviews when you are practicing meditation. So uh, questioning uh, to the teacher uh, can produce knowledge. So for example, breathing meditation, uh, where we need to focus on how we should practice. In the same way, when you practice a samatha, so what is the nature of rupa, what is the nature of nama, course, an effect. Uh, we need to understand early. After understanding, after learning, we have to reflect. Some people, they're trying to have a concentration. When the concentration is strong, so they just see without learning before. So their thinking is, if we have a concentration, we may see reality, <laughs> but not like that. So we need to learn the nature of namarupa, the nature of cause and effect. Yeah, you should have a concentration. After that, uh, trying to see. So etc. Uh, this kind of knowledge is called Dhammavichaya Sambhutinka. Wisdom enlightenment affect us. Và như vậy khi mà chúng ta thực hành thiền samatha, thiền định hay thiền vipassana là chúng ta đều cần có trí tuệ. Và như vậy thì khi đó chúng ta phải phải phải làm như thế nào? Chúng ta phải tới gặp những vị thầy có đầy đủ năng lực. Thì vị thầy vị thầy có đầy đủ kinh nghiệm và, và có đầy đủ năng lực sẽ giúp chúng ta hàng ngày chúng ta phải trình pháp, trình pháp hàng ngày với vị thầy bởi vì khi thực hành đó thì chúng ta phải hỏi vị thầy là chúng ta thực hành như thế nào để làm thế nào để có được trí tuệ ví dụ đơn giản như là chúng ta hành thiền hơi thở niệm hơi thở thì chúng ta phải hỏi vị thầy đó là chú tâm hơi thở ở đâu hay làm thế nào để phát triển định tâm trên hơi thở hay hành thiền vipassana chúng ta phải hỏi vị thầy để chúng ta biết được cái bản chất thân bản sự thật sự thật, à, cái sự thật chân đế về nama về rupa về danh về sắc hành nhân về quả chúng ta phải học học cách thế nào học cách à, hành thiền vipassana như thế nào hay thiền định cũng vậy chúng ta cũng cần phải học hay là thì vipassana cũng vậy chúng ta cần có cái pháp học trước chúng ta phải học học sau đó chúng ta mới thực hành có một số người thì họ nghĩ rằng họ chỉ cần phát triển định thôi phát triển định xong thì họ tự họ tự động sẽ thấy được các pháp như chúng ta là nhưng mà thực tế không phải như vậy chúng ta phải học học có thiền định rồi nhưng mà chúng ta phải học học thế nào để phân biệt được cái bản thể chân đế cái sự thật sự thật chân đế của cái bản chất tự nhiên của nama bản chất tự nhiên của rupa của danh của sắc và và của các pháp vân vân thì khi đó chúng ta gọi là đang phát triển về trí tuệ như là Dhamma Vichaya hay là trạch pháp giác trì hay là cái giác trì chi phần giác ngộ trí tuệ. So some people uh, just learning the nature of nama rupa cause and effect. Uh, they don't try to get a concentration. So they have some understanding, but uh, they don't have a concentration power. So their knowledge is not sharp uh, it is also not really work. Và có một người thì họ học, họ học về thế nào bản chất tự nhiên hay là cái sự sự thật chân đế hay cái bản thể tự nhiên của Nama, của danh hay của của Rupa, của sắc, vân vân nhưng mà họ không có không có phát triển định bởi vì không có định không có định nên là cái trí tuệ của người ta không có sắc bén được bởi vì không có sức mạnh của định nên là trí tuệ cũng không thể nào sắc bén không thể nào sâu sắc được nên cũng không thể nào phát triển được uh, ờ, trạch pháp gia trì So because of this, uh, to have a wisdom, uh, we need to associate with wise people. Uh, we need to have, have inclination to have a wisdom. Uh, we need to have a question. Và như vậy, để có được trạch pháp giá trị hay là có được trí tuệ thì chúng ta phải thân cận, gần gũi những bậc trí hay là chúng ta phải à, một chi nữa đó là chúng ta phải hướng tới lúc nào hướng tới để cái sự phát triển hay là có trí tuệ có được trí tuệ và chúng ta phải hỏi hỏi những cái câu hỏi để phát sinh trí tuệ So next one is uh, Viriya Sambhojanga, the enlightenment factor of effort. So uh, we need to have effort. So uh, at least uh, we need to pay attention object objects, even in the samatha or in the vipassana. So especially for those who has improved, so to discern, they are not difficult. And just uh, channel the mind to, towards uh, the samatha or vipassana object. But uh, uh, you need to take that about them. So always paying attention, always thinking about samatha or vipassana object, always uh, uh, being back from the other objects. So in this way, uh, we have to practice. Và như vậy tiếp theo nữa đó là Virya, Virya Sambochanga, tinh tấn đắc trì như vậy chúng ta cần phải có sự tinh tấn và tối thiểu là chúng ta cũng phải giữ tâm trên cái đối tượng thiền của mình đối tượng thiền cho dù là đối tượng thiền khi chúng ta đang chúng ta đang thực hành thiền samatha thiền định hay là thiền vipassana thì chúng ta đều phải hướng tâm đối với những hành giả mà có sự thiền xảo rồi hành giả mà đã có nhiều kinh nghiệm rồi thì đối với họ cái sự phân biệt không không có khó bất kỳ khi nào mà người ta hướng tâm tới cái đối tượng thiền samatha hay đối tượng thiền vipassana nó đều rất là dễ dàng cho dù dễ dàng đi nữa nhưng mà người ta vẫn phải ờ, các vị mọi người đều phải cần có cái, cái, cái sự tinh tấn hay cái, cái, cái sự duy trì duy trì cái tâm trên đối tượng ừ, đối tượng đối tượng đó là đối tượng samatha hoặc là đối tượng vipassana hay quay về cái đối tượng chính đối tượng thiền của mình thì lúc như vậy là chúng ta phải có cái tinh tấn giác trị có cái sự nỗ lực cố gắng để quay về duy trì tâm trên cái đối tượng So to increase this factor, we need to associate with energetic ones. We need to have an inclination uh, to be energetic we need to reflect the, the benefit of efforts. We need to reflect the faults of laziness, so etc. In this way, we should try to develop. Để phát triển tinh tấn giác trị thì chúng ta phải quan sát, quan sát, suy xét về cái điều lợi ích của khởi sanh tinh tấn và chúng ta phải quan sát được cái lỗi lầm khi mà không có sinh, không có tinh tấn hay sự lười biếng hay là vân vân có những chi khác nhau đó là chúng ta phải quán xét để khởi sanh là tinh tấn giác trì Next one is pity, joy. So uh, it is a kind of happiness, interesting, uh, interesting way of uh, happiness. So, uh, so you need to interest uh, to pay attention the samatha and uh, the vipassana object. You need to do happily, actively. So, uh, so you need to have uh, these factors to improve. So by associating with the gentle ones, by listening uh, joyful teachings. Uh, so also you need to have inclination uh, to be happy. Uh, in this way, uh, you can develop. <clears throat> Và tiếp theo nữa đó là hỷ giác chi PT, PT hay là hỷ giác chi Hỷ ở đây, hỷ giác chi hỷ ở đây có nghĩa là gì? Chúng ta phải thích thú trong cái đối tượng thiền hay là hoan hỷ với cái đối tượng thiền của mình và khi khi vậy thì thỉnh thoảng khi mà chúng ta hành thiền samatha hay hành thiền vipassana cũng thế chúng ta phải thích thú thích thú khi mà chúng ta hành thiền samatha thiền định hay thiền vipassana thiền thiền tuệ cũng thế và như vậy chúng ta làm thế nào để phát triển các giá trị này như là chúng ta phải gần gần gũi những cái người mà có cái tâm nhẹ nhàng có cái tâm hoan hỉ và chúng ta phải nghe pháp nghe những cái pháp dẫn đến sự hỉ lạc hay là chúng ta phải phát triển hướng tâm nghĩa là hướng tâm lúc nào hướng tâm tới cái sự có được đạt được những cái hỉ lạc và như vậy đó là những cái pháp những cái phương pháp mà chúng ta cần phải phát triển đó, hỷ giác trì. So these three factors, wisdom, effort, and the pity, is to be active, uh, to dispel laziness. Và như vậy cho nhóm này, nhóm đầu tiên, nhóm ba giá trị đó là um, trạch pháp giá trị hay trí tuệ giá trị và tinh tấn giá trị, hỷ giá trị, đó là những cái giá trị mà cần thiết cái nhóm này khi cần thiết để khi mà cái tâm có tâm lười biếng để phá bỏ hay loại bỏ tất cả những cái lười biếng như cái tâm thụ động. So another three factors uh, is to practice when you are very active. So if the mind is very active, it is also not really work. So uh, sometimes uh, we need to cool down, we need to slow down, do something to practice. So uh, one is uh, samadhi, concentration. Uh, concentration we need to have. Sometimes if we are so active, we are not peaceful, we are not concentrated. So trying to incline to have a concentration and uh, trying to associate with the one who has a concentration. And uh, so Also, you may go into the jhanas, stay there. After that, you practice uh, vipassana, etc. So uh, you should develop uh, concentration also. Tiếp theo nữa đó là chúng ta phải thực hành chúng ta phải phát triển samadhi, có nghĩa là phát triển định giác trì. Định giác trì bởi vì khi mà tâm khi mà tâm tâm mà nó trở nên quá là năng động thì bởi vì cái những nhóm này cái nhóm ba cái chắc chi mà chúng ta cần phải phát triển khi mà tâm nó quá năng động quá năng động thì thực sự nó không không thể làm việc một cách hoàn hảo được và như vậy chúng ta phải phát triển định giác chi samadhi có nghĩa có nghĩa rằng khi nào mà để chúng ta phải phát triển định để cho tâm nó an tịnh xuống nó lắng xuống và bất kỳ khi nào uh, chúng ta có định hay là chúng ta phát triển để có được định và chúng ta có thể chứng được cái jhana hay chúng ta nhập vô nhập vô các tầng thiền jhana và sau đó thì chúng ta có thể xuất ra để hành thiền vipassana và như vậy thì chúng ta phải phát triển định phát triển định để cho cái tâm nó trở, trở nên lắng xuống trở nên mát mẻ xuống nó trở nên chậm xuống thì đó chính là cái lúc mà chúng ta cần phát triển khi mà tâm nó quá năng động so next one is uh, upekha sambojinga uh, equanimity so something balancing so sometimes we, when we are so active, we need to increase that factor. So it should not be not like some people. Uh, some people like something very specific. For example, they hate dog or they love cats very much. <laughs> so this kind of food is my favorite. And this kind of food I don't want to see. I don't want to eat something like that. So some people are not like that. Even about the people, about the things, uh, those are made up. So they are okay. So sometimes to be calm, to be peaceful, uh, we need to associate with those people who has equanimity. So we need to incline to be so. So not to be, not to hate, not to love, uh, to have a middle nature. Uh, so there are different peoples. Some people are like that. Some people are very specific. Uh, they like this and that. Uh, so we should incline uh, to have equanimity. Và tiếp tiếp theo nữa đó là chúng ta phải phát triển Obika Samochanga à? xả giá trị xả giá trị tại vì chúng ta thấy một số người một số người họ đặc biệt họ thích cái này ghét cái kia ví dụ một số người thì họ thích mèo hoặc người ta ghét chó một số người thì họ thích là ăn đồ ăn này nhưng không không thích đồ ăn kia nghĩa là họ rất có rất là nhiều sự thương ghét thích và không thích và để để sao để chúng ta phải thấy rằng nếu mà chúng ta thích không thích thì cái tâm nó rất là trao đảo rất là dao động và để làm sao để có cái tâm nó quân bình nó ở giữa nó nó, nó là trung tính thôi nó chuyện không có thương không ghét và để chúng ta đạt được cái trạng thái cái tâm trở nên định tính và an bình thì khi đó chúng ta cũng phải gần gũi những cái người có nhiều cái tâm xả có cái tâm quân bình hay là chúng ta phát hướng tới tâm của chúng ta phải hướng tới phát triển cái xả giác chi có được cái tâm quân bình và cũng như vậy chúng ta phát triển nó thì chúng ta sẽ không có nhiều không có thương không có ghét và tâm lúc nào được quân bình được uh, có sự định tính và chúng ta hướng tới cái sự phát triển của xả ra chi? So when you are practicing meditation, so some days may not be good. So for some people, uh, they may they may they may be disappointed. <laughs> some days are good that they will, they will be very happy like that. So if you want to calm, uh, if you want to be quiet, uh, today is good maybe because of something. Uh, or today is not good, maybe because of something, tomorrow will be good. So if you stay just in the middle, so you will be quiet and uh, you will, you will calm. Sometimes if we are so active, uh, we need to think in this way. We need to develop this practice, upeka. có một số người khi mà người ta hành thiền vậy có một những ngày người ta hành thiền tốt thì người ta người ta rất là vui nhưng có những ngày hành thiền không có tốt thì là người ta không vui người ta buồn thì để, để có một cái tâm mà nó lắng động nó, nó bình an nó lắng động nó lắng xuống thì chúng ta phải vượt qua được cái tốt cái xấu có nghĩa là nghĩa rằng hành thiền tốt thì cũng giữ tâm bình thường thôi và cũng có giữ được cái tâm xả hành thiền không tốt cũng, cũng giữ được cái tâm xả còn nếu mà tốt thì vui mà không tốt thì thì buồn đó thì như, như thế tâm cũng sẽ bị trao đảo và như vậy khi mà để chúng ta muốn cái tâm để giảm xuống cái sự quá năng động của cái tâm để tâm có sự bình an lắng động thì chúng ta phải phát triển phát triển cái những cái giác chi đó là cái giác chi đó là obika samochanga xả giác chi So next factor is uh, basati, peacefulness or tranquility. So It is also to practice when we are very active. So need to be peaceful. So to be peaceful, all we need to do. So according to teaching, and uh, to eat good food, to stay under the cool weather. So do jobs moderately, not to be excessive, <laughs> like that. So uh, for, for me in the teaching time, if I'm not beautiful, maybe I'm may drink here juice or water. <laughs> so like that. So trying to be peaceful. Hmm. Và như vậy cũng vậy trong đời phát triển Pasati Samochanga có nghĩa là an tịnh giá trị. An tịnh giá trị khi mà tâm nó quá năng động hay là nó quá là active, quá năng động thì chúng ta phải nghĩ đến, chúng ta phải thực hành để cho tâm nó được bình an và làm thế nào, làm như thế nào thì trong giáo pháp có dạy đó là chúng ta phải phát triển đó là chúng ta phải có được dùng thọ dụng những vật thực tốt những vật thực mà thích hợp hay là thời tiết thích hợp và chúng ta làm việc cũng vừa phải không có quá uh, không không không quá mức cũng phải làm vừa phải thôi và giống giống như ngài sẽ đo ví dụ như mà cần cần thiết thì ngài có thể uống juice đúng không nước ép ừ. Okay, <coughs> these are three factors uh, to practice when you are so active. Uh, samadhi, concentration, ubeka, equanimity, pasati, peacefulness. Và như vậy là ba chi này chúng ta cần phải phát triển khi mà tâm nó trở nên quá là năng động. Đó là samadhi, đó là định giác chi, ubeka, đó là xả giác chi và pasati, đó là an tịnh giác chi. Ba chi này chúng ta cần phải phát triển. So, next one is uh, sati, mindfulness or remembrance. It is always needed, whether you are lazy, whether you are so active. Uh, so remembering the object uh, while you are practicing. For example, if you are practicing in samatha, so you're trying to remember your object all the time, maybe breathing, uh, maybe four elements, etc. If you are practicing vipassana, so you need to re remember uh, rupa or nirma or cause and effect or rising and perishing. So you need to think those all the time, whether you are standing, walking, lying down, or and sitting. Và tiếp theo nữa đó là một cái giác chi, đó là sati, đó là niệm giác chi. Và bất kỳ khi nào bất niệm ở đây có nghĩa là chúng ta sati là chúng ta phải ghi nhớ ghi nhớ thì cái sự ghi nhớ này cái niệm này lúc nào cũng cần thiết cần thiết khi mà tâm lười biếng hay là tâm quá tâm thụ động hay là tâm quá năng động thì chúng ta đều cần phải ghi nhớ cái đối tượng cái đề mục khi ví dụ chúng ta hành thiền samatha thì chúng ta cũng phải nhớ ghi nhớ cái đề mục thiền samatha của mình hay là ví dụ như là đang hành thiền hơi thở hay hành thiền tứ đại thì chúng ta đều phải ghi nhớ cái đối tượng thiền của mình hay là hành thiền vipassana chúng ta phải nhớ thế nào là phân biệt danh thế nào là phân biệt phân biệt sắc như thế nào hay là cái đề, cái đề mục thiền chúng ta đang thực hành và cái sự ghi nhớ này là cần thiết trong tất cả mọi kiểu oai nghi. Đi, đứng, nằm hay ngồi chúng ta đều phải ghi nhớ cái đối tượng thiền, cái đề mục thiền mà chúng ta đang thực hành. So, Bhikkhu is in the past. And when they are going to uh, answer food, going to village for answer food, so they mark trees or stones from here to that tree or stone. I will go with my object or breathing or other meditation objects. Uh, if uh, they forget on the way, so get back and walk again. <laughs> so in this way, they, they train uh, to increase, to develop mindfulness. If they forget, they will not have a food. They will lose their lunch. Và như vậy trong các vị tỷ khưu, các vị tỷ khưu trong thời ngày xưa, đó là khi mà các, các ngài thực hành đi các thực vào làng, ví dụ như đi các thực vào làng, các ngài sẽ ghi nhớ từ cái cây này đến cây kia hay là cái vị trí, cái vị trí mà từ cái mốc cột mốc này cho hòn đá này, tảng đá này tới tảng đá kia. Và như vậy thì khi đó khi mà Ờ, các vị phải ghi nhớ từ cái đoạn này đến đoạn kia và nguyện trong tâm là phải ghi nhớ cái, cái đề, đề mục thiền của mình cái đối tượng thiền của mình nếu giả sử mà các ngài có quên các vị tỷ cư đó có quên đi đối tượng thiền của mình thì sẽ ngay lập tức quay trở lại cái vị trí ban đầu cái vị trí nào mà mình quên đó thì bắt đầu tiếp tục là đi đi khất thực từ vị quay lại từ vị trí đó thì như vậy đó là cách mà các vị tỷ khưu thời ngày xưa các vị rèn luyện để làm sao để tăng trưởng phát triển được cái sa tí được cái, được cái chánh niệm được cái niệm cho nó được được à, mạnh mẽ và giả sử như, như mà nếu mà cứ hay quên quên nhiều quá thì nhiều khi quay về cứ quay lại cái vị trí cũ và đi uh, sẽ sẽ không có đủ thời gian như là phải ờ, như là sẽ vị đó sẽ lỡ mất bữa ăn trưa hay là không có đủ thời gian để đi các thực vào để, để cho bữa trưa và như vậy đó là cách mình thực hành nếu mà không ghi nhớ thì chúng ta quay lại vị trí cũ và bắt đầu lại từ cái vị trí đó so sound backwards when they go to village for answer food, they go to water and do the mouth, not to speak on the way. So someone at the gate of a village uh, throw out, vomit out. Because in a village, if people ask, uh, what is it today? What date is today? So they have to answer. How many vehicles in your monastery? so have to answer. Because of this, after the gate of a village, uh, they throw out. Uh, so, but some vehicles uh, even into the village, they still uh, having water into the mouth, <laughs> not to speak. Uh, so, but they ask a question, how many vehicles in your monastery, what is it today? So, uh, You may swallow water and speak, or throw out or may speak. So in this way, they train. Yes. Và cũng có một số sự thực hành của các ngài, các vị tỳ khưu trong thời quá khứ. Một số vị tỳ khưu đưa vào trong làng đi khất thực và các vị có nhậm ngậm nước ở trong miệng. Và đến khi đến khi nào tới cổng làng, các vị sẽ nhổ nước ra tới cổng làng mà đi vào trong làng thì các thực đó tới cổng làng sẽ nhổ nước ra bởi vì khi mà vào trong làng thì có một số người người ta sẽ hỏi rằng thưa ngài hôm nay là ngày gì và thưa ngài hay thưa bàn tê là hôm nay là cái, ngày gì hay là có bao nhiêu vị tỷ khưu trong thư viện của sư thì như vậy thì vị tỷ khưu phải trả lời và cũng một số vị tỷ khưu thì ngay cả kể, cả đi vào trong làng các vị vẫn ngậm nước ở trong miệng và để không có không có nói không cần nói những thứ không cần thiết nhưng mà đến khi mà trong vào trong làng mà có một số người nào đó có hỏi là thưa bàn tê hôm nay là ngày gì hay là uh, trong tu viện của bàn tê có bao nhiêu các vị tỷ khưu thì khi đó vị tỷ khưu sẽ nuốt vị đó sẽ nuốt cái nước cái ngụm nước ở trong miệng hay là vị đó có thể nhổ ra sau bắt đầu vị đó mới nói so some bhikkhus they go on of food as a group they make an agreement if someone has defilements Uh, going outside of meditation. So first of all, instead of going, walking, stand up. So all back who is behind also have to stand up. <laughs> you should respect the departments here. You should not continue. So if it cannot dispel, uh, still standing. So own self oh, other people uh, so I know about you. You are having in departments like that. They have uh, cannot make uh, departments disappeared uh, and misset, misset <laughs> uh, in front of other vehicles, other vehicles. So uh, giving him pressure for oneself to dispel the defilements after that goal. So in this way, they make agreement. So sometimes village people, villagers, they thought these bhikkhus are not speaking each other long time. So maybe because i in the village, so we are followed to monastery. When we go to monastery, so bhikkhus are staying in different place, different places. Uh, so they thought they are something quarreling, no unity but uh, one knowledge of us uh, understood. Uh, so the monastery is a clean water is keeping water for the drinking, for the using, is keeping well. So no rubbish, etc. By seeing those conditions, oh, this is a, united place, no quarreling place. <laughs> they understand. So they went back. Và cũng như vậy trong có một số vị tỷ khưu thời ngày xưa các vị đi đi vào làm các thực thì các vị tỷ khưu sẽ đồng ý với nhau, sẽ thống nhất với nhau rằng nếu mà bất kỳ ai có cái phiền não nào thì sẽ không có tiếp tục đi nữa và thay vào đó là sẽ đứng đứng tại một chỗ đứng đứng ở chỗ đó khi nào mà cái phiền não khi nào mà loại bỏ được tất cả những, những cái phiền não đó thì bắt đầu với, với đi và như vậy khi mà các vị tỷ khưu một vị tỷ khưu nào đó mà đã có những cái phiền não khởi lên khởi sanh lên trong tâm thì vị đó phải đứng lại đứng lại và tất cả các vị tỷ khưu khác cũng biết rằng ồ vị này đang có cái phiền não ở trong tâm và vị này phải cố gắng làm sao để loại bỏ được cái phiền não hay diệt trừ được cái phiền não trong tâm trước khi vị đó tiến đi bước đi bước đi tiếp và như vậy đó là cách mà vị đó phải phát triển phát triển và các vị tỷ khưu uh, đó phát triển nếu mà đứng đứng mà không có chưa loại bỏ được các phiền não thì vị đó phải ngồi xuống vị đó sẽ ngồi xuống tại chỗ đó ngồi xuống và để khi nào mà phát triển để loại bỏ được uh, diệt được tất cả những phiền não đó thì không có phiền não khởi sanh thì vì đó bắt đầu đi, đi tiếp và như vậy thì đó vì đó tự cho tạo cho mình một cái áp lực áp lực bởi vì khi mà đứng lại hay ngồi xuống như vậy thì các vị tỳ khưu khác khác sẽ biết rằng trong tâm vị tỳ khưu trong tâm của mình đang có những cái phiền não vì đã cố gắng để tạo cái áp lực cho mình và để tạo cho để mình cố gắng khởi sinh cái, cái sự tinh tấn để diệt trừ những cái, cái phiền não và một số người thì trong làng vậy người ta nghĩ rằng ô tại sao các vị tỷ khưu không nói chuyện với nhau chắc là có phải là các vị tỳ khưu này không có hòa hợp chăng và một số người thì họ theo đến tu viện để người ta xem người ta muốn tò mò người người ta muốn tìm hiểu sự tình là như thế nào hay là các vị tỳ khưu này sống không hòa hợp với nhau nên các vị không các vị cãi nhau chăng nên là không ai nói chuyện với ai nhưng mà một số người người trí người đã tới người đã tới tu viện đó người đã thấy rằng ở trong tu viện này thì tất cả mọi thứ cốc liêu là, là rất là sạch sẽ xung quanh tu viện cũng rất là sạch sẽ tất cả những nước nước nào là nước rửa chân nước nào là nước sinh hoạt nước sử dụng nước uống đều được đổ đầy bình và rác được dọn dẹp rất là gọn gọn gàng nơi chỗ nào ra chỗ đó rất là ngăn nắp thì khi đó người ta biết rằng các vị tỷ khư ở đây sống là hòa hợp với nhau và chính vì như vậy nên người ta người ta người ta quay về người ta biết rằng các vị tỷ khư ở đây là sống hòa hợp There is one bhikkhu named Jekinga Tiriya Thera. He ordained because of big sound So he didn't speak about two and a half years. So uh, one sister, the devotee, uh, thought, oh, is this Bhikkhu, can this Bhikkhu speak or not? <laughs> Deaf. So want to know because never speak. By that time, uh, she made porridge, a lot of porridge. Her brother offer pour wine into the bowl. So pour, pour, later become overflow. Other people have to say a Lamborghini. Enough, sister. Other you know, oh, this is why people can speak. yes. Uh, à, Bande, what is the Bhikkhu name, Bande? Gangateria. Gangateria. Yes. Gangateria means uh, uh, who stay in the Ganga, Ganga River bank. Uh, yes, yes. Gangateria. yes, Con, thời ngày xưa có vị tỷ khưu tên là Ganga Tiria, có nghĩa là cái con vị tỷ khưu này có nghĩa là vị tỷ khưu mà ở cạnh cái dòng sông Ganga, sông Hằng và vì tí Q này xuất ra bị xuất ra trong hai năm hai năm rưỡi một liền liền hai năm rưỡi là vì đó không có nói không có nói năng bất bất kỳ điều gì và bởi vì vị đó xuất ra bởi vì có sang Vega có một sự kinh cảm rất là lớn nên vị đó xuất ra và vì đó muốn toàn tâm toàn ý và sự tu tập vì đó không có nói và trong hai năm rưỡi đó thì có một người tín nữ cô ấy nghĩ rằng liệu rằng vị tỳ khưu này có nói được hay không nói được và một hôm thì cô tín nữ này cô cúng dường và cô mới thử cô ấy đổ rất là nhiều cháo đổ rất là nhiều cháo vào trong bát của vị tỳ khưu và đổ đến khi mà cháo tràn ra ngoài thì khi đó là vị bàn tay này mới nói rằng đủ rồi đủ rồi thưa à, cô tí nữ đủ rồi thì khi đó là người này cô này biết rằng ô oh, thế là bàn tay này nói được chứ không phải không nói được so after two and a half year uh, he he became our headship so because of this if you stay with the mindfulness without speaking so you will have a full of porridge and tradition. Uh, và như vậy là vị tỳ khưu này đã thực hành hai năm rưỡi liên tục như vậy và đắc quả là hán giữ chánh niệm như thế. Và nếu mà chúng ta thực hành hai năm rưỡi liên tục như vậy không nói ấy, thì chúng ta sẽ không những có được cháo rất là nhiều cháo mà còn có được đa quả là hán nữa. Okay, so because of this mindfulness uh, is needed all the time. So without remembering objects, we cannot do, we cannot develop other factors. So only by remembering objects, uh, we can develop the other factors. Because of this, sati is always needed. Bởi vì như vậy nên là chúng ta cần phải có sati, cần phải có trách nhiệm ở mọi nơi, mọi lúc, mọi uh, tình huống lúc nào chúng ta, chúng ta cũng cần phải có trách nhiệm trách nhiệm để ghi nhớ cái đối tượng cái đề mục đề mục thiền của mình nếu mà không có trách nhiệm thì chúng ta không thể nào phát triển được tất cả những cái giác chi khác thì chính vì vậy sa tí hay là trách nhiệm là cần thiết mọi lúc mọi nơi để cho chúng ta có thể phát triển được tất cả các giác chi khác nữa so these are ways to remove defilements by developing bujingas enlightenment factors so I think there are how many ways? Uh, maybe about seven ways. Yeah. so the first way is to be sotapanna. The last way is to get a higher part and fruition knowledge. Uh, so means if you can become noble person, can dispel defilements. Uh, the others in the middle is uh, for the ordinary. So uh, it is uh, to dispel by using four requisites in, in a proper way. Uh, by being patient, by avoiding, uh, by dispelling, okay, Uh, those are ways uh, to dispel defilements, thoughts in this is Yes. Và như vậy đó là trong bài kinh này thì tất cả là chúng ta có những cái cách bao nhiêu bao nhiêu cách khác nhau để chúng ta tu tập để phát triển để phát triển để loại hay loại bỏ tất cả loại bỏ những cái phiền não thì có bảy cách khác nhau. Cái đầu tiên đó là chúng ta phải tu tập để chứng được cái đạo quả Sotabana dự lưu và cách cuối cùng đó là chúng ta phát triển để chứng được những đạo quả cao hơn và khi mà chứng được những cái đạo quả cao hơn như thế thì chúng ta có thể loại bỏ được tất cả những cái phiền não và cho ở giữa nó ở ở ở giữa trong hai cách đầu cách cuối này thì có những cách mà chúng ta phải thực hành chúng ta thực hành đối đối với tất cả mọi người bình thường người chưa chứng thánh chúng ta vẫn phải thực hành để loại bỏ các phiền não như là quán tưởng về tứ vật dụng thọ dụng tứ vật dụng như thế nào chúng ta phải quán tưởng đó là cách để loại bỏ cái phiền não hay loại bỏ cái phiền não bằng cách sự kham nhẫn hay là loại bỏ phiền não bằng cách tránh xa hay loại bỏ phiền não bằng Ờ, cách diệt trừ thì đó là những cái cách mà chúng ta cần phải thực hành để loại bỏ được tất cả những cái lậu hoặc hay tất cả những cái phiền não. Now one thing left is uh, by restraining, controlling faculties can dispel the calmness. Và một cái phương pháp nữa để chúng ta diệt trừ các phiền não, các lậu hoặc đó là chúng ta phải thu thúc các căn hay là diệt trừ diệt trừ bằng cách thu thúc các căn so now the soda is finished ừ. so according to soda if we can practice so the inner soda become our hardship can dispel all defilements so by practicing this is soda uh, will have attainment until our hardship Sa sa Sadhu, sa sadhu. Và như vậy khi bài kinh này thì đã hết rồi và khi đó thì khi mà chúng ta có thể thực hành bài kinh này, chúng ta học xong bài kinh này thì dựa trên cái sự học này chúng ta có thể áp dụng vào trong cái sự thực hành của chính mình và với cái sự thực hành đó ngài sẽ đo chúc tất cả chúng ta có thể thực hành và đến cuối con đường đó là chúng ta có thể chứng đắc được đạo quả là hán chứng ngộ niết bàn sa thú sa thú sa thú uh, à. yes sau đó so may so Lisa for the sharing Krishna đó. Yes. Chào ngài sư. Nè bổn nhâm. Nè bà. Ida mê bổn nhâm. Nibbana sa. Odu. Odu. Mama bunya bhagam. Mama bunya bhagam. Sava satanam. Sapa satanam. Ajemi. Pacemi. Pesabe. Pesabe. Mesamam. Mesamam. Punyabhagam. Punyabhagam. Lavandu. Lavandu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Yes. Namo Buddhaya, Namo mô Dhammaya, Namo Sankhaya. Thank you Sayadaw for the wonderful Dhamma talk and thanks Pante Amika, for the wonderful translation today. We would like to share all our merits that we have accumulated by keeping Sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to bow up Sayadaw Ji. May Sayadaw be strong, healthy, and long life. We also thank everyone for your time and participation. See you all in the next Dharma class. May all be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu. sadhu, sadhu, sadhu.